Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. 11. džuz, kraj sure Tauba i početak sure ili čitao sura Yunus. Evo imamo dosta sura koje nosi naslov Pengambira. Yunus alaih salam, pa ima sura Grada, Bud, Nu i tako. Kraj sure Teube Allah dalje objašnjava Pravdanje munafika oko borbe izostanja iz borbe Ja Rune ila ilaikum i darađakum Oni se pravdaju. Jer kad ja sam išao u borbu, bilo je munafika koji su primili islam, ali svakako. Iz raznih ciljeva. Sad valja izostati iz borbe, pa bi oni, kad se ali vrati, onda bi oni dođi s njom se pravdati. Eto nisu mogli, bili bolesti. Pa kaže, i bolje što Lao harađa fikum azadu ila hada. I da su bili s vama, sam bi vam pomijenio na Bolje je kad imaš čisto malo vojnika koji su čvrsti, nego imaš stotinu svega odrobljena. je otac pričao kad su oni balvane na kamion tovare. Sad njih 12 tovari balvane. I ne ide, ne ide, on, on a, ništa ne drži. Naš, on se nakon napnije. Bi rekao i on nešto gura. Dok nije jedan uzeo sve im sam Šta im je osoba, ne znam ja, i kaže, otac on još jedan. Dvojica su da tovari a bilo je 12. I bolje je balon ušao na kamenu dvojice nego 12. Jer oni sam smetaju što stenu nakon. Jeste razumili? Pa je u borbi bolje da imaš onaj nekoliko pravi nego da imaš umješano, udrbljeno. Šta će ti ništa nema njega. Pa zato Allah i kaže, nek ostane. I zato je hijra bila iz Mekke u da se pročisti ono što valja i što nije dobro. Jer neće svak radi vjerije propustiti svoje rodno mjesto. Neće radi vjerije. Radi vjerije su ljudi iz Mekke išu Pa se onda to, kaže, hijra je prosijala isto kad prorešetaš ono što hanja što ne valja. Tako je i hijra razvojala. Pa i ovo borba kad negdje treba ići kad je bilo pohod na Tebuk. Znate, ti je Tebuk gore na vrhu Saudijske Arabije. E tada su trojica shaba, ne monafika, Ostali, sve hoću, neću, hoću, neću, sve kad ti hoš postiti, nećeš. I nećeš postiti. Dok dođeš ono, hoću, neću, nećeš. Gotovo I oni su, ono, hoću, neću, hajmo, hoću kasnije i ostali. I kad se Aleyhisselam vratio, šta sad reći pegamer? Dolaze im napici i svi govore, eto ja sam zbog toga ostao. Lažu. Haj sada sami su, haj kako da oni kažu, evo i mi smo bili bolesni. Nego ova trojica su rekli ovako, nikad zdraviji nismo bili nikad u bolju formi, ali nam je godila hladovina, nije nam se išlo. E to je sad istine, i Zbog njove iskrenosti, mi taj aj tvalet, talata, tilladine, huliku, učimo do sudnjeg dana. Njih trojica, Asaba koji su zašli sasvim njiha je Allah u Koranu spomenuo. Jer je 40 dana niko njima salam nije nazivao. Jer je Islam e rekao, sklonite se dok vidimo šta će Allah s vašim slučajom odrediti. Pa onda deset dana bilo je rečeno, odbijte se od žena, na natrag. Pazite koliko je Bog trenirao u trojicu, što se iskreno pokajao. Tek 50. dan je došao mu štuluk da im je Allah primio pokajanje. I to je dan je bio najveći muštuluk. Jer ovdje je rečeno, ajde, i Allah je primio te obone koji nisu lagali ko što mu se puno pravda, on je sumnjiv. Nemaš ti potrebe ako su da se puno dokazuje. Što isto kad žena pred ljudima govori da voli čovjeka. Laha laži. Ona koja voli ne stih kaza da voli. To je tamo, da ljudi vide kako ona njega voli da mora vam šeitanke drugi radi. To je šeitanuk. Ko se puno pravda nešto na duša, ljubav, ono, ono, skloni se, ništa. Ko previše voli, on dobro da gleda samo. Jer je ljubavni pogled je dug tekst. Samo kad gledaš, moraš roman pisano sam pogledu, a ne sad tamo petljanje. Šta će ti pa kad voliš? Ma nema priče o ljubavi. E ljubavi, ko je iskren <clears throat> vjernik, to nema puno pravdanja. Ko se puno pravda, kada sam radio, sam radio laha, ono, gdje s Boga mi sumnio? god puno spominje šta je sve halalo su radio, ne sumnio. Onako radi Allaha nešto radio se puno ne dokaziva. Ovo je govorim zbog sebe. Dok ti je stalo da ljudi puno znaju, znači to je radi naroda. Nema tu radi Boga. Da petljaš, čuti. Ali moram pričati zato što nije radi da laže. Eto, završili smo ovo bratanje. Zato Allah kaže, kada se e, vakul jamelo, kada se jer Allah, amalakum rasulu. <clears throat> Vi radite, a vaš posao će vidjeti Allah, poslanik i vjernici. Pa gledajte, Allah će vidjeti vaš posao, poslanik i vjernici. Mu'mini, mu'min će ti priznat za neki posao, kazat će svaka čast, da tala da gradi. Musliman i munafik nikad ti neće reći svaka čast, neće, ne mere Samo će ti vjernici kazati, a malo je vjernika. Zato radite nek vaš posao vide vjernica, ne, ne ne muslimani. Musliman ne podnosi tvoj uspjeh. On se radi kad ti propaniš. To su muslimani, ali vjernik nije to. Vjernici će zato rade nek ide vjerica, nema puno vjerica. Nema Allaha nek puno vjernika razvijala. Ima muslimana, milijarda, nema vjernika. Zato znamo ko vidi, ima Allaha kada. I kraj je važan. Kraj života je važan. Ono što će ga sa sahabi bojati. Ima ljudi koji će čitav život raditi obratiti. Aha, aha. I pred kraj, kada je na lakat do džene, to je strašno. Na laka do dženeta, kaže, prikrenut se sabra i počet će raditi loša djela i ući džene. A čitav život bio u ljudima kao svetac. Zato nije naše da mi sudimo kad vidimo, ja jednom dole viđam što pije, pije i to na, na ide, sidi vakom, svaki dan slive, I nakon tam nema ni društva, da bar ima nas nas, nešto naš, I to je obsesija. Ja sve ljude razumijem, ga razumijem više nego on sam sebe. Ali ne znam ja šta mora njemu dosta da se preokrenuti pa da on pođe na dobra djela da da bude bolji od mene. A ti čitaš život radio dobro i pri smrti Jer je kraj bitan. Kraj školski godine valjda zaključenost je bitna. Kako ćeš otići sa ovog svijeta? Pa eto, da mu da mi sudimo ko valja, ako ne valja. Nemojte nikad to, da se pojavlja, Eto, ja njega kad vidim, odmah rekli, ja rabi šta ja znam, šta moram sa njim biti. Vidim čovjek da je u svom svijetu. Eee. Dobro. Munafici su dotle išli za vrijeme Muhammeda sam da su napravili džamiju, ona je Allah je nazvao Mesčidun z džamija smutnji, da oni tu svraćaju pengambera pa da oni rade što oni hoće. Pa mi je Allah rekao, la takum fi ebeda, nikad Pa je Allah sam slušao i smrti napravili, jer su munafici džamiju napravili. Znači oni su se to tu osuđivali da su i džamiju napravili da su mu pravili. Ali Allah u njih krivu. Jer objava išla, pa je dok su oni lagali, petali, Allah objavljivo. Lako je tada bilo da mnogi stvari razaznali, iako je sam nikada nije imenovao. 80 munafika je klanjalo za Muhammedom a.s. Klanjali za pengamberom i sve je znao a.s. Samo je Hozeiki rekao. Rekao i poimenično ko su sve munafici. Koga Allah nazvao nije iskazivao sam na Sabor. I znate ko je prvi došao da pita, ko je među, kada su čuli da, da Ali znam zna munafike, Hazret je Omer došao pitati, imao njega smislu. To je vjera. Nije on rekao, gdje da vidim koji je tam smislu, nego rekao, gdje ima mene tuda. A nije mi rekao, gdje da vidimo ko je to tamo. Ja da kad nije čuli da imamo nafika ovdje koji rekli, gdje da vidim, pa nema tebe. Nego, Omer pita, ima njega. To je vjera, to je strah od Allaha. Ne interesuje ga ko je tamo, nego ima mene ako mene nema šta ne briga tko se drugi. To je ono što je tamo kada vidiš ti gdje da vidi ko je tvoj svi tamo. Da šta te briga ko si? Bolje da i ne znaš. Bolje je da ne znaš ni koji monaku, koji si vasa, koji si vas, šta moraš nastaviti. Bolje ti da vanje znaš. Sad ćeš se više nacikirati. Ali imamo nam tako šeitanka. Allah nas opomni dva put godišnje, kaže, evo la je raune, enneha juftane fi ali ami merreten au merretej. Allah nas jednom ili dva put opomni, ne da se dozvala. To kad tebi Allah nešto daje, znaj da nešto ima. Imaš neku vezu s Bogom, dok te Allah malo konektuje, demelo skontaj, vrat Jer to neki skontaj, neki ne skontaj. Neko još bolji bude kad dobije ovo. šta je ovo, pa još bolje. Ali je salam nas voli, tako završio sura teoga, laka džaje, ko ne na umina, došao ovaj pengamber između vas. Muhammed je salam je između arata, koji jedva čeka da pravi put i krenite. Harisu naliku, voli vas, gori do šire za vama. Brani vas, kako Ali sam kaže, isto lepterovi. Vi letite, vidjeli se leptir kad, upale, kad vatru naložiš. On leti u vatru. Ko lepti, Šta zna leti? Kada vi ste kao leptirovi. Letite u vatru, ja vas obraćam. Ali džabe ima neko hoće u vatru i džabe, ti njemu ići, nemoj, ovaj ne. A, kaže, sam malo. I on hoće i gotovo. Ne može ništa. On hoće u vatru. Junus, sura Junus, Jedini narod koji Allah kroz istoriju nije kaznio u narod. Svi drugi narodi su paskali. Kako koji? Neki poplavom, potokom, grnevinom, e, krikom, e, vjetrom. Svi su kažnjeni. u narod nije kažnjen zato što se pokaja. Iako je Junus pobjegao 30 godina i pozivao, 30, ne 3 godine, 30, samo dvojica prihvatila. A ja da i mi pobjegli, 30, <laughs> nakon 3 godine nema nema ovdje ništa, ovo je, ala salame. I oni kad je, su dobili znakove dima, oni su se pokajali i otišli im što su vjerovali da te obučni. A Junus na, na lađi vidi oblak, vidi opomenu. Treba neko da umori Bacaju kočku i kreni vidi. ja sam taj, mene Bog pominje. Što je pobjeg od naroda, je li kako ga Allah pominje svog poslanika. I on baca, ga, baca se umori i ulazi u, ribu, se oživio, nećemo to ulaziti. Oni su 300 godina bili uspavani pa su živjeli, Pa i Junus je bio u ritmu. I još ostavio do sudnjih dana da nije Allah slavi. Tada je učio u koji treba učiti ne voljamo. La ilaha illa anta subhanaka inni nikom min ashabin. Vidi Yunus je Nema Boga osim tebe, slade se ti Allah. Ja sam nasilnik. Ja sam sebi nasilje učinio. Vidi kako Pingamber prizna da je nasilje učinio. A nama teško reći da ne voljamo. Pa pet Pingamberi i da su nasilje učinio. A ti sad vićeš ne valja komše, reci ne valja ona nije, reci jednom životu da ne valja pa umri odmah. Ali priznao jednom da mora i ti ne Ne, ne, ne, da nam sad da ne valja. Pa bi nas Bog popravio zato što se rekao da ne valja. Zato ne valja treba ući u Junusovu dobu. I onda je Allah poslo meleke, znači čuvaj se Junusov glas ne znam kojim nebu. Kako slavi Boga, a da nije la, da nije slavio Boga. Da levite ti batni, je jubatni, do sudnjeg dana bi utro ribi pa je alaga izradio, pa je pod tih boravio tekaljeno onako bez odjeće. Tu je bilo jedno slijepo dijete i kaže Yunus alaih salam, Bože dragi što li je ono slijepo. A pa se dica neka druga igrala. I taman, karijare podadimo pa Pitao se Yunus alaih salam što li je slijepo, što ne bi. Čim je dijete progledala, odmah je rekao, a vidi k'o voli, <laughs> vidi odmah A na dica tam nisam vidjela Junusa pod, pod rižmom tikvi. Zato je tikva blagoslovljena nije za jedinje. Jer je Pengamber govorio tiku spomenu tiku kog Yunus alaih salama i Muhammed I oni koji mehandišu tiku izigravaju se sa sunetom preslanikovim. Jer tikva je nešto posebno, posebno tikva na uvijek, To sada ova medicina I Jedno tako Yunus se vratio svom narodu i taj narod nije kažnjen. I ušte domu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mine zalimin. I u ovoj pa hasbi Allah, la ilaha za dobro i ovog i onog svijeta. Ali to mora se naći dovoljno tamo teško i morate sad da Ali ovdje samo da znate. I dalje, kad bi Allah ljudima ubrzavao zlo, ko što im daje dobro, koje je sve bi Toliko nam Allah daje dobro, a mi nama mi to ne vidimo. Kažu, pa ne vidi čarava mačka. Mi ne vidimo koliko nam Allah daje dobro, koliko se ipak više smijemo, koliko nam je više lijepo, koliko više izradili bolesni. Pa kad bi nam Allah davao zlo kao što nam daje dobro, je Bejna. Uništio bi nas. Znači nije toliko zla koliko nama se čini da je to sve tako, nije toliko. Nego eto neka nekoga spohvani. E, ovdje Allah spominje vlije. La Allah, la venu, la ja Oni su Allahovi prijatelji i neće imati straha, niti će dugovati. Ko su vlije? Znate ko se vlije? Ima jedan hadis. Kaže, da mi vidite vliju dobrog čovjeka. Ona je jedan rekao, Doći tu je Lija da napravim našto. I on je nešto tu jednu stolicu pa je to on ugladio, sredio da mu dođe da ugosti Liju. I vas nam očekuo nije doći. I kad je sve prošlo, pitao on, on ga je rana, pa daj ti je taj Lija da vidim Liju. Volio bi dobrog čovjeka vidi. Kako on to drugačije vidi? Koja dolazi od to. kojoj ja nisam nijednog vidio, šta? Ma došao tenaj sa podaranim pantolama, onaj, ne znam, sa sepetom na leđima. Ono te Lija, pa ti smo da sad malo degradiramo u sređivanje ali oni se ne sređuju ovako pred narodom gledaju tim. Kada on je sjedio sam ti nisi skonto da je on. Možda mi nekog dobrog čovjeka sretnom putu ne znamo da je to dobar čovjek. Nismo svjesni. Jer ne mereš ti, ne da ti Allah da ti otkriš onim veličinu. Kličiš on neki šugom, neki bezvezni. Otkud ti znaš kakav on toga laha? Ne znaš po hadisu Evlija je onaj kad ga na prvi put, kad ga odmah, kad ga ugledaš na prvi popis što rekao, ako se Allaha sjetiš, to je dobar čovjek. Evo, ja sam sad razumio. Ko te iz prvi na Allaha kad ga vidiš? To je Evlija. E sad vi skontate koga se na Allaha posjeća od svih vaših poznanika. Vođu kad vidim vas medijeli, oni pa neće nalaze, ne znam te im Bogu. <laughs> Šta im napade će, te jesi sa tebi, ono, Sava, i tako dalje. Ali koga, ko to na Allaha posjeti, to je Evlija. Ovo sam namjerno rekao zbog nas hoće da ne bi da smo mi svijetski. Nego, kad, je, kad nekog vidiš pa će nam padnu pare, biznis naš, ovo je čovjek biznisa, neko vidiš nam padnu žene, naš da on voli žene, primjer. Ali ko te na Allaha posjeti, to je Evlija. Drži se malo tog čovjeka. To je dobar čovjek. Nema veze koliko ima školi, nebitno. I bez Allahove dozvole kaže, nema nikom vjeruju. Zato budite svjesni ovoga. Vola ša'a rabuka kala amne džemija. E Allah ti u svi ljudi vjerova na zemlji. E pa ente tukrihu nas, ata je kunu mu'mini. Zar ćeš ti ljude nagoniti, zar ćeš ti ljude prezrati što nisu vjernici? Pa ne mene bez Božije dozvole, Ti se napitiš, govoriš, ne vidi, dok Allah ne da. nemojte se vi petati ono što je Božje. sam kaže. Pa hiljadu puta hiljadu. Nekom treba hiljadu puta da hiljadu prvi put privati. Nemoj ti raditi ono što Bog radi, jer Allah kaže, ne mere bez njegove dozvole niko vjerovati. Pa šta ti hoćeš, da ti budeš Bog, da ti kažeš mora sad, ne mora. Jer Allah vama kaže, da se ne domine ila ila. sa iznom Božjom dozvolom se vjeri. I nema, znači nema potrebe da se ti kad je to Allahov projekat ko će vjerovati. Vajem se skallahu i dobrim felakaš ila u. Kad ti Allah odredi neku štetu, ili korist. Niko ti ne mora onda pomoći, osim Allah. Kad bi se svi ljudi i džini udružili, da bi, ako Allah odredio neku štetu, ona će se desiti, ne mogu ti otkloniti. Ili ako ti odredio neko dobro, ne mogu ti svi ljudi naškoditi. Kad bi se svi udružili, ne mogu. Evo ova cuca je umrla ta dole iz Kosmajića, kamen je priključno udario. Znači, nema tu da može neko pomoći ako Allah nije odredio da Naše je sam da radimo i da molimo. I eto, ovaj život prolazi, kako kaže Allah u suri Unis, sad mi završavam, je ome ahšurun ka nam jelbetu nahar, i kada i proživimo, Allah kaže, kad nastupi sudni dan, bit će da su ostali samo sa sahat na Mi živimo sahat. Jer čifutima čifuti su dobro od sabaha do podne, krše od podne do kindije. Mi i umet imamo kindije do Zato je rekao Ali Salam, do sudnjih dana ima ovako sam dva prsta. Nema puno do sudnjih dana. Kad je čitav umet od Hindjevača, onda mi kao pojedinke, šta imamo? Čas. Mi smo tren ovdje, svakom je u ovog svijeta, pa ćemo se prepoznat na svijetu, on kaže. Jete Ara u prepoznat će jedni druge, pa molim Boga da se prepoznamo skupini umeta Mohameda Ali Amin,